wa'azi na taya ango murna na karuwa ta aure da ya samu kuma a can kowa gidan shi wannan shine abin da aka yi tunani tun karan farko to amma dai wa mata ta sha'una illa insha Allah rabbul alamin da yadda ka so abu in Allah ba haka ya tsara wato ba zai yiwu ba to wannan shine dalilin dawowar mu nan masallaci don a gabatar da wannan wa'azi da ta shi ango murnar wannan karuwa ta aure da ya samu wato Ibrahim da amaryar shi wadda aka daura aure a yau muna masu fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya sanya albarka ne malam ya zo don ya tunatar da mu wasu bangarori a cikin wannan addini na musulunci a kuma tun ɗazin malam ya zo in bacin da aka samu tankar da yanzu an yi nisa cikin abin da ya shahi wa azin da za a yi da aka ina ganin ba tare da bata lokaci ba a'udhu billahi samil بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستئينه ونستكفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يذلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba ko kuma yau muna yinin asabar daren lahadi kenan wanda a yau muna 24 ga watan sha'aban shekara ta 1441 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wannan ya zo daidai da goma sha takwas ga watan hudu shekara ta da 2020 miladiya mun haɗa wannan masallaci mai albarka ba don komi ba sai don muka da tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci munasaba da ƙaruwa ta aure da ɗan'uwa malam ibrahim ya yi ya sunan ɗayan angon na da kuma malam abdurrashid muna addu'a allah ta'ala ya sanya musu albarka a wannan aure allah maɗaukin sarki ya haɗa su da duk wani alkhairi wanda ke cikin wannan tarayya da su tasu ya kuma kare su daga sharri a cikin tarayyarsu idan akwai domin a irin wannan zamani wanda muke rayuwa yin irin wannan addu'ar yana da muhimmanci saboda yadda al'amura na auratayya suka lalace suka kurkuce saboda laifuffuka da za ka iya jingina su zuwa ga ɓangarori wanda suke haɗuwa wajen aiwatar da aure shi ya sanya yanzu ba za ka yi mamaki ba idan ka ji labarin aure ya mutu bayan wata ɗaya da ɗaura auren idan ka ji labarin aure ya mutu bayan kwanakin da ba su kai adadin wata ɗaya ba duk ana samun wannan wannan kuma yana daga cikin fitintunu wanda wannan al'umma suke tafiya a cikinsu wanda wajibi ne al'umma su tashi tsaye Dan nemo maganin wannan annoba ta mutuwar aure uwa musulmai al'amarin aure yana da muhimmanci a cikin addinin musulunci shi ya sanya za mu gani a tsarin halitta na ubangiji ta'ala duk abin da ya tashi halitta yakan halicce shi guda biyu namiji da mace wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn Allah ya ce a cikin dukkanin halittunmu duk abin da muka halitta mun sanya shi ya zama guda biyu namiji da mace kenan da haka aure sunnar Allah ne a bayan ƙasa shi ya sanya lokacin da ubangiji ta'ala ya halicci ɗan adam na farko annabi adam alaihi salatu salam to ba je ko ina ba sai da Allah ta'ala ya halitta matarsa wadda zai aura ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ubangiji ta'ala ya ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda shi ne ya halicce ku daga wata rai guda daya wannan rai guda ɗaya ita ce ran annabi adam wa khalaqa minha zawjaha sai kuma ya halicci matarsa daga wannan ran shi ne kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a sunna aka ɗebi wani ɓangare na jikin annabi adam sai aka suranta matar annabi adam ita ce hawwa wa baffa humari rijalan kafiran wani sa'a. daga waɗannan iyaye namu guda biyu annabi adam da matarsa hawwa sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da fitar da zuriyarsu maza da mata wa basta huma rijalan sai ya ce maza kafiran wani sa'a da kuma mata kun ganin ma maza da mata sun fito da haka ubangiji ta'ala ya halicci namiji sai kuma ya halicci mace a tsari na halitta ta ubangiji da ya halicci namiji ya halicci mace sai ya sanya musu san juna da ƙaunar juna sai ya sanya musu sha'awar junansu duk inda ɗa namiji yake inda yana akan fitiriya ta halittar da ubangiji ya yi masa to za ga yana da sha'awar mace za ga yana son mace amma ba za ka samu yana sha'awar uwansa ɗa namiji ba sai dai in ya fita daga waccan halitta ta ubangiji ta'ala haka ita ma mace za ka ga tana sha'awar ɗa namiji a ɗabi'a salimiya ba za ka samu ɗiya mace tana sha'awar 'yar uwarta ɗiya mace ba sai dai namiji ya sha'awar mace mace ma ta sha'awar ɗa namiji haka ubangiji ta'ala ya tsara halittar ɗan adam namiji da mace sannan ya sanya son juna da sha'awar juna a tsakaninsu bayan da ubangiji ya yi wannan sai ya kulle ƙofar biya ma junansu sha'awa sai ya bude kofa guda daya ko kofofi guda biyu namiji yana sha'awar mace to ba a yadda ya biya bukatar wannan sha'awar tasa ba sai ta hanya ɗayan biyu mace tana sha'awar namiji an haramta makanta ta biya makanta sha'awa ta kowace hanya sai ta hanya kwara daya namiji shi ke da hanya biyu mace na da hanya kwara daya hanyar da aka buɗa wa mace ita ce ta hanyar aure idan mace ta yi aure ta auri namiji ya zama mijinta to tana da haƙƙin mijinta ya biya mata sha'awarta shi kawai namiji sai aka buɗa masa hanya biyu hanyar aure shine ya auri mace kuma sai shari'a ta buɗa masa zai iya auren mace daga ɗaya har zuwa hudu ma damar yana da iko Allah ta'ala ya ce fankihu ma tsaba minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu wahidatan aw ma malakat aymanukum wahidatan aw ma malakat aymanukum kuna iya auren mace daya ko biyu ko uku ko hudu sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta nuna ba a wuce mace hudu a musulunci a lokaci guda gailani ya musulunta yana da mata guda goma manzan Allah ya sa ya rabu da shidda aka tabbatar masa da guda hudu wannan hadisin ya nuna cewa ba a wuce hudu kenan sai Allah ya ce idan kawai mutum bai iya auren mace daya biyu ko uku ko hudu saboda yana tsoron ba zai iya yin adalci tsakaninsu ba fa wahidatan sai ya auri mace daya sai ya ce au ma malakat aymanukum ko kuma abin da daman ku ta mallaka su ne bayi mutum ya mayar da ita da zama kuyangarsa to nan ma an ba shi dama yana iya biya kansa sha'awa da baiwarsa ko da matarsa ta aure hanya biyu kenan ita kawai mace ba za ta iya biya kanta sha'awa da bawanta ba musulunci bai yadda ba kenan wannan ya nuna cewa namiji ba zai iya biya kansa sha'awa ba sai ta hanyar aure haka ita ma mace din wannan auren sai ubangiji ta'ala ya ɗaukai sai ya zama aya daga cikin ayoyinsa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkaru ubangiji ta'ala ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin ubangiji an khalaqa lakum min anfusikum azwaja shine yadda Allah ta'ala ya halitta muku ku mazaje matanku wanda za ku aura min anfusikum daga cikinku ku suke shine namiji ya auri yar namiji mutum ya auri yar uwarsa mace mutum Allah ya halitta aure tsakanin jinsin mutane namiji da mace yan jinsi ɗaya su auri junansu wannan ni'ima ce ta ubangiji sai Allah ce litaskunu ilaiha dan ka samu nutsuwa da ita saboda idan mai gida ya fita da ce an ce ya auri zakan yaji ya fita je ya dawo daga unguwa ya dawo sai iske zakan ya a cikin gidan zai samu nutsuwa ba zai samu nutsuwa ba ya dawo ya iske kura zai samu natsuwa ba zai samu natsuwa ba da ko da akuya ce wadda ba za ta yi cutar da shi ba zai samu natsuwa ba amma idan ya dawo iske mutum kamar sa sai ya samu natsuwa shine litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan sai ya sanya kaunar juna tsakaninku ba a yin aure sai da su namiji zai gani ya ce yana so mace ta gani ta ce ta amintu Allah ne yake sanya wannan san tsakanin ma'aurata ya dauki son matar ya sanya a cikin zuciyar namijin ya dauki son namijin ya sanya a zuciyar matar shine waje ala bainakum mawaddatan wa rahmatan sannan kuma ya sanya rahama tausai tsakanin miji yana tausan matarsa mata ma tana tausan mijinta shine waje ala bainakum mawaddatan wa rahmatan Allah ce inna fi zalika lalle a cikin hakan la ayatin akwai aya amma li qaumin yatafakkaru ga mutane wanda suke ma'abota tunani Allah ta'ala ya sanya ba a cikin su wannan yana nuna mana muhimmancin aure sannan wani abu wanda zai ƙara nuna maka aure yana da muhimmanci a musulunci shine annabawan Allah gabaki su in banda 'yan kaɗan ƙwarai da gaske a cikinsu duka Allah ta'ala ya azurta su da yin aure kuma ya azurta su da zamun zuriya idan ka cire irin su annabi zakariya irin su annabi isa dan maryam su ne kadai wanda za ka ce ba su yi aure ba amma ba annabi zakariya ne ke san cewa ba annabi isa afuwar su kadai ne wanda za ka ce ba su yi aure ba wannan ya nuna mana cewa annabawa gabaki ɗaya wanda suka gabata a cikin shari'o'insu akwai auratayya namiji ya auri mace to ya ku yan uwa musulmai wannan shimfiɗa ce na yi don in nuna mana matsayin aure a cikin al'umma abu na ƙarshe ko abu na biyu wanda shine unwanin wannan muhadara din shine shawarwari wanda nike so na bayar ga su anguna dinnan ko kuma ga kowane mai gida ko da kana da shekara nawa ne da yin aure za ka iya aiki da wannan shawarar ko kuma wanda bai kai ga yin aure din ba to duk zai iya amfani da waɗannan bayanan su taimaka masa wajen samun abiyar zama sannan kuma auren ya yi albarka a dinga cewa alasan barka ya kai ango ka kayi ka aure kai ka gani ka ce kana so ita ma ta ce tana son ka ka biya sadaki kai sauran abubuwa wanda urfin al'umman nan ya tabbatar da su kuma musulunci bai yi faɗa da su ba yau ga shi har allah ta'ala ya kaddara an tara jama'a sun yi shaida cewa da kai da amaryaka kun zama ma'auratan juna cewa junanku ya halatta ga ɗayanku kai ango ka halatta ga matarka ita ma matarka ta zama halal a gare ka da zuwa kake gidansu kai hira ka dawo gidanku yau an ɗauko ta daga gidansu an kawo ta tana cikin gidanta da tana kwana a gidansu kai ma kana kwana a gidanku yau za ku shiga ɗaki ɗaya kulle ku kwana bisa gado ɗaya to akwai abubuwan da ya kamata ka yi lura da su don zaman ya ɗore kuma ya albarka akwai abubuwan da ake so miji ya binciki matarsa a kansu don ya san irin zaman da zai yi da ita abu na farko yana da kyau duk wanda yake da mata sawa'un ango ne ko ba ango bane ba ya fahimci wace ce mace idan ya fahimci ko wace ce mace to zai samu sauƙin abubuwan da zai gani daga wajenta mace wata halitta ce ta ubangiji wadda Allah ta'ala ya halicce ta asali daga ƙashin haƙarƙari na ɗa namiji ƙashin haƙarƙarin nan na saman wanda kuma shi ya fi sauran na ƙasa lankwashewa wannan ishara ce zuwa ga ɗa namiji ya san cewa mace ba a miƙe take ba sai dai a karkace take kamar yadda wannan ƙashin na haƙarƙari yake a karkace wannan da ya sanya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ba da shawara ga mazaje cewa duk wanda ya ce ya ji ya gani zai yi aure ya zauna da mace to ya san cewa mace a karkaci Allah ta'ala ya halice ta kuma duk ƙoƙarinka duk faɗanka duk iya maganarka duk dabara ka ta cewa ba za ka yi miƙar da ita ba manzan Allah ya ce in ka har ka ce sai ta miƙe to sai dai ka karya ta kamar yadda wannan ƙashin na haƙarƙari ba zai miƙo ba sai ya ce wa kasruha talaquha karya ta din shine sakinta wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mu'jiza a yau da yawan mazaje wanda suka kasa yin hakuri da matansu ni ke faruwa karya su suke yi sakin su suke yi kwanan nan ake bani labari aure yayi sati biyu ya mutu kaga mijin ya kasa yin haƙuri har auren ya balle to duk wanda zai zauna da mace ya fahimci wace ce mace idan ka fahimci cewa mace tana da rauni idan ka fahimci cewa mace ba za ta taba yi maka yadda kake so ɗari bisa ɗari ba to ka hutar da kanka yanzu lokacin da za ka fara ganin waɗansu ɗabi'u ɗin abin ba zai baka mamaki ba sai ma dai ka ƙara gaskata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce e kwarai da ma ka annabi ya faɗa kuma gashi ina gani to wannan shine cin maganin zama da mace amma idan ka ta fahimtar ta a haka kai ka shine taimaka ɗari bisa ɗari to ko shakka babu babu inda aure zai je za a wayi gari wannan aure ya zo ya lalace da haka yana da kyau an guna su san da wannan san cewa da mace ce za su zauna ita kuma mace tana da rauni da aka sai a yi haƙuri da duk abin da za a iya gani daga wurinsu shi ya sanya lokacin da mutum zai yi aure kai kana murna an ɗaura aure amma ka zo ka gaisa da wani mutum sai ka jina cewa na ya ta haƙuri wannan makon gaisa sai shi ma ya ce maka wani a ta haƙuri duk wanda zai maka magana za ka je cewa a yi ta haƙuri me wannan yake nunawa a al'umma ta san kowa ce ce mace shi sanya ake baka haƙuri tun kamun ka je ka fara zama da ita shi ya sanya wani ango da ya aure bayan 'yan kwanaki sai yake ce min wallahi shi tun da ake ce masa ya yi haƙuri ya yi haƙuri bai gane abin da ake nufi ba sai bayan da ya aure din sai gane cewa ya eh, lalle zama da mace sai an yi haƙuri sannan fomular da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar shi ne kana da mata di yadda take za ga tana da ɗabi'u ɗabi'unta sun kasu gida biyu akwai ɗabi'unta wanda kana jin daɗinsu suna da kyau kuma kana alfahari da su akwai ɗabi'unta wanda ba ka son su kwata-kwata ba ka jin su. to manzan Allah sai ya ba da formula idan ta zo maka da wata ɗabi'a mummuna wadda ba ka so to sai ka tunano wata ɗabi'a kyakkyawa tata sai ta yi belinta sai ka kauda kai daga wannan ɗabi'a wadda ba ka so misali mace ce kake tare da ita tana da yawan yawo misali idan ka ba ta izini je gida wani to sai ta je gida uku akalla sai ta dace maka ya haƙuri na je gidan wancan kai kuma ba ka son wannan ɗabi'ar to tana da wannan ɗabi'ar sannan a jefe guda ba ka samun matsala da ita wajen ibadarta wancan tashi ki sallah kawai za ta tashi ta yi wancan lokacin sallah ya za ta tashi ta yi da haka ba ka samun matsala da ita ana tun don sai ta zo ta kwafsa maka wannan laifin to wannan laifin sai ka tunano cewa ito, eh, amma kuma in na ce ta yi kaza tana yi in na ce ta yi sallah tana yi wannan sai ya sanya sai ka manta da wannan wannan shine policy ko ka'ida ta zama da mace tunano mahasin nata abubuwan ta halayenta masu kyau sai su yi belinta a lokacin da ta aikata aikin da ba shi ɗin ba ne ba mun gane wannan bayanin so wannan shine mataki na farko na sanin wace ce mace na ce mace tana da rauni wata ɗabi'ar in ta yi za ka dawa kana wa maki mashi wai wannan tana da hankali ma tukun shin wai wannan ne bambancin ta ma da yaro karami barin ba ku misali wani alkali ne yake gaya mu ba sani ba labarin a kotun sani aka koko shi ma labari aka bashi koko karanta shi koko hikaya ce abin ma bai faru bari an shirya shi ne miji ɗai eh, ango ne amarya ta tare gidansa rannan sai ya gayyato abokan shi ce da Allah ku zo ku ga amarya ku yi mana addu'a a dan yan ba haka duk sai da ya ga yato abokansa ga baki ɗaya kuma yanzu ya gaya mata ce wance kin gaiwa zan yi baki abokai da ne za su zo su kawo mana ziyara su mana addu'a da haka da Allah ina son a samu wani abinci a yi wanda in sun zo za a yi musu walima da shi a musu tattali mai aibin wannan kaga abu ne mai kyau ya gaya mata haka shi shikenan ya fita ya tafi ya ba da kudin cewa ya ba da komai amma kawai ya kwaso abokan shi har an shigo da su gida sun zauna ya ce musu toku bari in je kawo abinci yana shigowa wurin ta ce wancan yana abincin da kika yi ta ce ai ban yi abincin nan ba ce ban gane muke abinci ba ce wallahi kana tahiya sai na ji kawai ba abinda nake sha'awa sai kunun saniya za ka shi dai yanzu da allah an yi magana da mai hankali ya haka to kaga ita mentality din ta kenan kunun kawai kana tahiya sai na ji ban sha'awar komi sai kunun saniya sai yanzu kan na su za a sha kunun saniya sai to ni dai shi dai ya dawo ya ce to jama'a ku yi haƙuri an samu matsala baya an yadda ya lafiye su ya musu bayani yake nan mun gane sai baƙi suka tafi daga can shi ta yi ba wasa take ba yanzu tsakani da allah idan wannan mijin bai kai zuciya shi nesa ba bi hana ba zai kora ta gidan zuwa. to shi ne raunin da ake cewa tare da mace to shi ba da ya tashi ladabtar da ita dama an ce aljazawa min jinsil amal shi kenan sai kawai kyale ta da dare ya yi ta ce to mai gida mai za a dawa da daren nan kawai sai ce a dawa kudin a sha kudin tsariya kawai shi ke da aka sha kunun tsabiya da sahi aka sha kunun tsabiya da rana zai fita ta ce to wai bi za a tafa da rana ya ce a yi kunun tsabiya ci a dare ya zo mai gida ya bi za a ci da dare ya ce a yi kunun tsabiya sai da aka yi kwana biyu ko wani abu kamar haka nan yana cewa a yi kunun tsabiya tai tai juyin duniyar ne ba bada kudin ce kawai shi dai an sa shi kawai a kudin tsamiya a ci kudin kunin tsamiya to finally wannan mata sai ta tafi gidansu ta je gida mahaifinta ce mi ya aka yi ce ta gaskiya tahowa ta yi ya aka yi ce ta ta taho kawai to da yake mahaifin yana da fahimta kuma yana da tunani Kuma ya san abin da yake yi sai ya kyale ta kawai sai ya buga ma mijin waya ce to kai zo me ya faru ne sai mijin ne ya kwashi labari kaf ya gaya mashi ce to ya ba matsala wannan za a gyara insha Allah ta'ala amma kamar ta da Allah ta ɗanyi kwana biyu gida za a mai ta da kanta za ta dawo nan aka bayani ya ta kwana biyu gida biyu so da rana ta yi mahaifiyarta ita amarya sai ta zo wajen baban amarya ta ce to mai gida yau za a dama sai ce a je a yi kudin tsamiya <laughs> a yariya ta ga gidansu a yi kudin tsamiya ta fara tunani to wai zan ba kudin tsamiya ake dare ya yi ta ce mai gida mi za a yi ce a yi kudin tsamiya <laughs> su kaga ta gudo daga kudin tsamiya ta zo ta iske kuma kudin tsamiya ita da kanta ta je ta samu uban ta ce baba da Allah a yi hakuri a maida da gida ce to lahiya ya gane yanzu ta da cike da ya buga mushi ya ce to kai zo ka ce da matanka ya zo ya tafi da ita wannan labarin ko da hada shi aka yana turo da wani sabo za ka gane wace ce mace to irin wannan shine mataki na farko miji ya san cewa da wa zai zauna ya san cewa da mace zai zauna mace kuma ga yadda Allah ta'ala ya halice ta sannan na biyu miji ya san cewa mace tana da rabin hankalin namiji ne don haka kai namiji kai ango hankalinka ba ɗaya bane ba da mace kai ne za ka zama mai mata jagora kai ne za ka zama mai shiryar da ita kai ne za ka zama mai dora ta kan abin da yake daidai idan ka sauko da hankalinta ya zo daidai da nata to hauka za a yi gida amma dole ka nuna cewa kai hankalinka ya ɗara nata su da haka wannan yana da kyau miji ya san wannan ango ya san wannan wannan general hali kenan na mace to bayan ya san wannan sai kuma an ya zo ya dirasan matan shi ya gane menene halayenta da dabi'u dan duk da an ce mace tana da rauni an ce mace rabin hankali ke gare ta to sukan bambanta kuma a dabi'unsu to sai ka san halaye da dabi'un matarka karka taɓa tunanin cewa lokacin da kake zuwa wurinta zance abubuwan da kake gani su ne riyal halayenta ba su bane ba kamar yadda kai ma in ka je da wahala ka nuna mata halayenka yadda suke din an goba a gane wannan sai an zauna wuri guda ba za ka taba sanin halin matarka ba ko shekara da kai kuna tare da ita sai ranar da ka shigo da ita cikin gidanka a lokacin ne za ka san wace ce ita kuma mai halayenta to idan ka zo sai ka tsaya cikin sati ɗaya sati biyu kana karanta halayenta nan da nan cikin sati biyu za ka gane kowace ce tana da haƙuri za ka gane tana da tsafta za ka gane tana da ilimi za ka gane tun waɗansu abubuwa wanda da baka sani ba za su fito filin sai ka gane to shi ma wannan yana da kyau cikin sati ɗaya zuwa biyu ka san wace ce matarka bayan ka san wace ce mace to kuma yanzu wace ce matarka me halayenta me dabi'unta ka gane me take so ka gane menene ba ta so abin da take so din nan in bai saba ba shari'a ba sai ka dinga kiyaye mace sai ku zauna lafiya Abin da ba ta so din nan in rashin son wannan abin bai saba ba shari'a ba sai ka bi ta haka sai a zauna lafiya ka san matarka me ta mabannaciya ce ko ba mabannaciya ba ce ba duk waɗannan abubuwan cikin sati biyu za ka iya sanin su to idan ka san waɗannan abubuwan sai ka ɗora zamantakewar ka da ita akan wannan allah ya mu dace abu na uku shine idan aka kawo amarya to abin da ake so ango ya fara sani game da ita shine ya san aƙidarta dama ana sa ran mai addini shi ya auro dan manzon Allah ya ba mu wannan shawarar ya ce alaikum bi za din ku auri mace abuciya addini sai ya zamanto a iya istihadinka matar da ka auro mai addini ce to wancan kafin ta shigo gidanka zato ne ake yi amma yanzu da ta shigo sai ka fara yin bincike ka gano shin menene hakikaninta mai addinin ce ko ba mai addinin ba ce ba abu na farko wanda za ka fara bincika game da ita shine idarta alhamdulillah dama gidan ahalus sunna ka dauko ta to ka kana sa ran ahalus sunna ce to sai ka dan fara yi mata tambayoyi wanda suka shafi a masail na aqida kana dan jinta to ta wannan yan bayanan da za ku yi da ita za ka gane ahalus sunna ce ko ko tana da kurkushin wata aqida ta kawarijanci ko shi'anci ko sufanci ko da abu makamancin haka don ka san da ba za ka saura don karka saki jiki sai ranar maulidi ta zo su ce maka to mu yau muna maulidi ce a yi babu kyau you alet tun satin farko ya kamata ya gaya mata maulidi babu kyau kuma kai ba ka yi ko kuma sai ka fahimci suna da wadan tunani haka kamar aqida kawarjanci ƙala ƙasa ta shige ta kaga sai ka mata sai ko ka ji wani ɗan tunani haka irin na yan shi'a ka sahabban nan ko wani abu kamar haka nan a hankali duk zaka iya bi wannan sai ka gane ka gano aqidar ta to idan ka gano wannan Allah ya taimake ka aqidar ta aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa to ka gode ma Allah ta'ala duk sauran abubuwan da za su biyo ba masu sauƙi ne idan ka gano yar shi'a ce wasu na da wani shinari na shi'anci to ka ga aiki ya ganka dan ba za a ce ka sake ta ba a yanzu ya za a yi ka gyara mata A anan sai mu gode ma Allah miji yana da tasiri kwarai da gaske akan matan shi yana da influence kanta. ta yadda zai iya canza tunaninta ka baki daya ya tsora mata tunani irin wanda yake so kuma galibi irin wannan tunanin yakan yi tasiri a tare da ita kuma yakan yi karko tare da ita shi ya sanya ma malaman tarbiyya suke cewa macen da ta yi aure daya sai auren ya mutu ta je ta yi aure na biyu to namiji na biyun wannan mijin na biyu yana da kyau ya san irin halayen mijinta da farko domin irin waɗannan halayen a kanta zai ɗora ta kuma idan ta zo halayen gidan farko ɗinnan shi za ta ɗauko ta zo gidan shi kagan shi aikinsa na farko shi ne canza mata waɗancan halayen shi kuma ya ɗora na shi to wannan shi ne abu na farko wanda ya kamata an ya fara bincika a wajen batarsa mun ce aƙida saboda al'amarin aƙida shi ne farko a musulunci to idan Allah ya ce muke ka samu aqidin ta lafiya lo sai ka dawo babin ibadat ta iya sallah alqur'ani zuwa ina ta har da ce a fiqhu littafi nawa ta sabki a hadisi mi ta karanta a tauhidi mi ta karanta a hankali a hankali kana bi ta kana tambayar ta kana munakasha da ita duk zaka ji na fito maka da waɗannan abubuwa shi ya sanya farko kamar da sunna ta tanada idan an goya tare da matarsa abu na farko wanda ake so su fara buɗe zamantakewar aurensu da shi shine mai sallah sallah za ku yi sallar nafila raka a ce kai ne liman ita tana babu. wannan shi ne abin da farko wanda ake so ya fara shiga tsakaninka da ita shi ya sanya lokacin da miji zai tare to ana son ya shiga da alwallarsa ita ma amarya in tana da ilimi da wayewa za ta yi alwallata ta zauna da alwallata ta saurari zuwan mijinta domin ta san abinda suna ta nuna farko shi ne su fara budewa da ni da sallah ibada kenan su da ya shigo sun gaisa an so ya shigo mata da wani abu na ci domin ita yanzu abinda ke damun ta baro gidansu tabaro danginta an kawo ta wani gida an kawo ta cikin waɗansu mutane wanda ba taɓa yin hulɗa da su ba dole akwai wannan damuwar a ciki shi sanya sai ake so ya kaddamar mata da wani abu wanda zai dan sanya mata sanyin zuciya ya dan sanya mata natsuwa ko yaya ne to bayan ya je da wannan kaga da ya je zai aje ne sai ya ce mata to tashi mai sallah sai ya shiga gaba ya kabbara ita kuma ta bi shi bi sallar nafila raka'a biyu idan sun kare wannan sallah sai ya ce to zan yi maki addu'a wannan addu'ar kuma sunna ne ta koya da to ita kuma dama sun ya kamata a ce ta san ana yin wannan addu'ar da haka wannan addu'ar waɗansu malamai sun ce zai kama kanta haka nasiya ɗinta sai wannan addu'ar Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma jabaltaha alai ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan mata ina roƙonka alkhairin da aka dora wannan mata akan shi ma'ana alkhairin da aka karantar da shi na tarbiyya a gidanta sannan ya nemi tsari daga sharrinta da sharrin abin da aka dora ta akan shi wannan shine mabuɗin fara rayuwa ta aure tsakanin miji da mata to idan aka yi wannan yana da kyau cikin wannan 'yan kwanaki dai ya ji mai ta hardace na alkur'ani suna hira haka zai jiwo mata a ni a islamiyyar makaji inda na tsaya kaga ya san libin ɗin na yanzu to allah ya sanya bata wuce shi an gwabbawa to ya ji inda kike to wajen tauhidi fa wani littafi kuke karanta a islamiyya ku sai mun karanta makarar tauhid na daya mun karanta na biyu yanzu ma dai lokacin da zan fito daga islamiyyar ga inda muke Ka ganin ba zai ji ina ta tsaya hadisi fa ina ta tsaya yanzu ya samu rekod na ibadarsa da kuma iliminsa kaga ya san daga ina zai dora na? ai eh, sai tambaya <laughs> ina kuka tsaya ko ina kika ce a kaga za ta tsaya ba za ta gaya shi ko ga surar da nake alƙur'a hadisi wa ban karanta ko ɗaya ba kaga ya san daga farko zai fara fiƙiwa a shi ban karanta komai ba kaga ya samu waɗannan bayanan to ya san daga ina ne zai dora wannan yana da muhimmanci don ya kiyaye mata sallata domin yana da kyau misali da yawa daga cikin yara musamman 'yan mata nan waɗansu akan yi masu aure wallahi ba su iya sallah ba ba su iya sallah ba sai a gidan miji za su koyi sallah to idan baka kula da wannan ba sai ta zo ta shiga wani tafiya akan wannan tsari wanda ta baro gidansu to wannan shi ma yana da matukar muhimmanci an goyi ba wannan muhimmanci kwarai da gaske sannan an goye sani matar shi tana da haƙoƙi a wuyansa shi ma yana da haƙoƙi a wurinta rashin sanin haƙoƙin nan ko kuma an san su ba a aiki da su kaga miji yana zaluntar matarsa zai ba ta haƙƙinta ko ka samu mata tana zaluntar miji ba ta ba shi haƙƙinsa yana ɗaya daga cikin jiwon roshewar auratayya a ƙasar hausa wannan ne ya sanya manazarta suke ta yin bahasi a kan matsalolin auratayya ƙungiyar hizba ko hukumar hizba ta jihar kano lokacin malam aminu daura yana shugabantarsa da sai ga mutuwar aure yayi yawa sai suka ce kai muke jawo mutuwar aure a zo zuwa bincike